Qardaş, e, dedimizdə hədis var ki, Peyğəmbər sallallahu deyib ki, e, məndən sonra e, Qurana, həmçinin Əhl-i Beytimə tabe olun. Əhl-i Beytim, yəni orada gəlib ki, itrətim. Yəni e, itrətim deyəndə, yəni e, şiələr buna şübhə gətirirlər ki, burada itrətim təkcə yəni nəsl, e, nəslin mənasını kəsb edir. Lakin biz Əhl-i Beyt deyəndə biz ora zövcələri, Peyğəmbərin zövcələrini, Əqilin ailəsini, Abbasın və Cəfərin, Cəfərin ailəsini daxil edirik. Yəni, bunlar deyir ki, yəni, itrətim sözünü, e, yəni ki, siz itrətim sözünü hadisədən çıxartmısınız. Yəni ki, itrətim sözünü o hadisə daxil etdikdə, yəni Peyğəmbər zövcələrini, əqlin, Abbasın ailələrini orada daxil etmək olurmu? Yəni, bu barədə nə deyirsən? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə rasulina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcma'in. Əmmə ba'd. Deməli, <clears throat> Bu əslində hə, e, şübhə şiələrin məşhur e, şübhələrindəndir. Yəni şübhə şübhənin e, xülasəsi belədir ki, İmam Tirmisinin sünənində rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən özümdən sonra sizə iki əmanət buraxıram, hansı ki, onlara tutunduğunuz onlardan yapışdığınız təqdirdə yolunuzu azmayacaqsınız və o hədislərin, o hədislərin birində belə bir ləfs gəlir. Çünki məlumdur ki, Səqələyin hədisi cürbəcür ləfslərdə nəql olub. Və İmam Tirmizinin sünənində və başqa hədis kitablarında nəql olan hədislərin ləfslərinin birində belə bir kəlmə gəlir. Kitab Allah və itrəti əhlə beyti. Bu iki əmanət nədir? Allahın kitabı və sonra itrətim, əhli beytim. Və şiələr hədisin bu ləfsindən yapışaraq ortaya belə bir şübhə atırlar ki, yəni bu itrətim ləfsi əhl-i sünnətə rəddir. Nə üçün? Çünki əhl-i sünnət deyir ki, əhl-i beyt Yəni, Allah Rasulunun zövcələri, həmsinin Muslimin, Cəfərin, Əqlin, Abbasın ailələri, ümumiyyətlə, Şam, e, Haşim nəsli, ümumən əhl-i beytdən sayılır. Amma itirətim isə nə deməkdir? Yəni, nəslim. Bu şübhənin cavabı budur ki, birincisi, təbii ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini və Quran ayələrini bir hissəsini götürüb başqa hissəsini tərk etmirik. Bir hissəsini götürüb başqa hissəsini tərk etmirik. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində, hansı ki o hədisləri Buxarı və Muslim başda olmaqla, demək olar bütün hədis kitabları, hədis alimləri nəql ediblər, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazda oxuduğu salavat duasıdır namazda oxuduğu salavat duası. Və həmin duada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki, Allahümmə salli alə Muhammed və alə əhli beytihi və əzvacihi və zürriyyətihi. Kəmə salleytə alə əli İbrahim fil aləmin innəkə hamidun məcid. Allahım, Muhammədə və onun əhli beytinə, yəni İbrahimin ailəsinə bərəkət, verdiyin kimi Muhammədə və onun əhli beytinə də, yəni əzvacihi və zürriyyətihi, onun zövcələrinə və zürriyyətinə, nəslinə də bərəkət ver. Bu hədis Buxar və Müslimin ittifaqla nə nəql etdiyi hədislərdəndir. Allah Resul namazlarında bu cür dua edərdi əhli beyti üçün. Və hədis özü özlüyündə şərh etdi ki, əhli beyt nədir? Zürriyyətim, yəni nəslim və bir də zövcələrim. Və başqa hədislər də var bu barədə, hansı ki, o hədislər dəlalət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhlübeyti həmçinin Abbasın, Əqilin, Cəfərin ailələridir, amma şübhə yoxdur ki, əhlübeytin içərisində zövcələrin və bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zürriyyətinin xüsusi bir yeri var. Bu hədis bizə Allah Rəsulunun əhlibeytinin kimlər olduğunu şərh edir. Amma itirətim kəlməsinə gələndə, yəni hədisin o ləfsinə gələndə, bu yenə də onların əlihlərinə bir hüccətdir. Həm lüğəvi yöndən, həm də şəri yöndən və əqli yöndən. Niyə? Çünki lüğəvi yöndən istəyən hər kəs ərəb dili izahlı lüğətlərini açar və itirət kəlməsinin mənasına baxar. İtirətim nə deməkdir? Bəli, ərəb dilində itrə deyəndə həm zürriyyət nəzərdə tutulur, yəni bir insanın, bir kişinin soyu, nəsli, zürriyyəti. Ərəblər buna deyib itrə. Həmçinin bir insanın yaxın qohumları. Ərəblər buna deyib itrə. Bu sənin mənim izahım deyil. Bu ərəb dili izahlı lüğətlərində ərəb dili alimlərinin itrət kəlməsinə verdikləri mənadır. Bu lüğəvi cəhətdən belədir. İtirət kəlməsi, yəni rafislərin deməsi ki, itirət yalnız nəslim deməkdir, itirəti, yəni mənim nəslim, bu yalandır. Həm də ağ yalan. Çünki ərəb dilində itirə bir kişinin yaxın qohum əqrabasına da deyilir. Və bu mənanı götürsək, Ki, hədisdə də məna budur. Niyə? Çünki başqa hədislər bizi bu mənaya aparır. Allahın kitabı və əhl-i beytim, itrətim, yəni nəs nəslim yox, yəni yaxın qohumlarım. Və əslində bu hədisin ləfsi Peyğəmbərin zövcələrinin və Cafərin, Əqlin, Muslimin, Abbasın ailələrinin əhl-i beytdən olduğunu bizə göstərən hədisləri qüvvətləndirir. Bu məsələnin lüğəvi yönü. Amma məsələnin şəri yönünə qayıtsa, hətta fərz edək ki, bu məsələdə biz rafislərin şübhəsinə tabi olduq, təslim olduq. Yəni fərz edək ki, biz qəbul etdik, qəbul etdik ki, itirətim yalnız nəslim deməkdir. Görək indi biz nə itiririk? Nə də uduzuruq və rafislər nə itirir və nə də uduzur. Yəni əslində biz qəbul etsək ki, itrətin kəlməsi yəni təslim olsaq onların şübhəsinə və desək ki, hə, Allahın kitabı və mənim əhli beytim, itrətim, yəni nəslim onda uduzan tərəf biz yox, rafislər olur. Nəyə görə? Onda onların deməsi ki, Caferin, Muslimin, əqlin ailəsini buradan çıxart. Onda bunları çıxartmamışdan qabaq sən də əlini çıxart. Çünki Əli ibn Abu Talib Peyğəmbərin nəslindən deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmsi oğludur. Əgər qəbul etsək ki, Allah Rasul deyib ki, məndən sonra Allahın kitabından və mənim əhli beytimdən, itrətimdən, yəni nəslimdən yapışım, nəslimə tabi olun, əlini qoy qırağa. Onda səqələyin hədisinin əli adiyyəti yoxdur. Çünki biz bilirik ki, 12 imamdan 11-i Peyğəmbərin nəslindəndir. Yəni, əli itrətə girmədi. İtrət zürriyyətsə, əli bura girir, girmir. Əli bura girmir. Ucuzan tərəf kim oldu? Ucuzan tərəf sən oldun. Çünki sən özünə görə 12 imamdan birinin imamətini və 12 imamdan birinə tabi olmağın vacibliliyini inkar edən kafirdir. Sən özün bu hədisin ləfsi ilə özün küfrə düşürsən və uduzan tərəf sən olursan. Demək istədiyim budur ki, bizim itirət kəlməsinə lüğəvi yöndən bu mənanı verməyimiz ki, İtirət peyğəmbərin yaxın qohum əqrabası mənasındadır. Bu elə bizdən qabaq sənin öz lehivədir. Məcbursan bunu qəbul etməyə. Məcbur olmasan ucuzarsan və özün öz əqidəvə görə küfrə düşərsən. Və fikir verirsən, özləri öz işlərində necə ciddiyyətdədirlər. Və təbii ki, bu onlarda birinci hal deyil. İstər Kitabul Kafidə, bu kitabı ona görə qeyd eləyirəm ki, onların ən etibarlı hədis kitabıdır. Nə qədər hədislər var, nə qədər hədislər var, imamların adından və ya Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin adından uydurulmuş, həmin hədisləri uydurarkən ravi, yəni hədisi uyduran fikir verməyib. Və təsəvvür edin ki, onlarla, onlarla hədis nəql olub onların hədis kitablarında ki, Peyğəmbər sallallahu, sallallahu aleyhi və səlləm deyəndə ki, məndən sonra 12 xəlifə və 12 imam gələcək, Allah Rasulü deyib ki, onların 12-si də Fatimənin nəslindəndir. Onda elə çıxır ki, imamların sayı neçədir? 13. Çünki biz bilirik ki, Əli Fatimənin nəslindən deyil. Və təsəvvür edin ki, bu mənada hədislər, bu mənada hədislər şiə kitablarında onlarladır. Məsələn, Kuleyni Kitabul Kafidə birinci cild 532-ci səhifə. Həmçin Əl-Xisal Şeyx Saduqun 477 və 478-ci səhifələr. Həmçinin Əl-Qavaidul Fiqhiyyə Şeyx Nasir Məkarim birinci cild 501-ci səhifə. Həmsin Şeyx Saduqun Uyunu Əxbari Rida, ikinci cild, 52-ci səhifə və bu cür təsəvvür edin ki, onlarla hədis kitabları, hansı ki onlardan yalnız birini oxuyacam, o da bayaqları qeyd elədiyim, deməli, Əl-Qavaidul Fiqhiyyə, Şeyx Nasir Məhkarim, birinci cild, 501-ci səhifədə. Həmin müəllif deyir ki, Həsən İbni Məhbubdan Mə rəvahu bi əsənidihil kəsira Ondan çoxlu sənədlərlə nəql olunub ki, güya ki, həmin hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nəslindən Allah Rasulundan sonra 12 dənə imam gələcək və onların axırıncısı da qaimdir, yəni Mehdi. Onlardan üçünün adı Muhammed, dördünün adı Əli olacaq və onlar hamısı Fatimənin nəslindən olacaqlar. Və bu cür hədislər onlarda, yəni onlarladır. Və bu hədislər göstərir ki, imamların sayı neçədir? 12 yox, 13. Eyni itrətin məsələsindəki kimi. Aydındır? Yəni bu şübhənin cavab belədir. E, qardaş, bizdə o hədislər var da, hansı ki, e, dilimizdə gəlir ki, e, Qurana bir də Əhlibəyt tabi olun. Yəni Rafizlər belə bir şübhə gətirir ki, yaxşı, əgər Əhlibəyt tabi, tabi olmaq lazımdırsa və ya hörmət etmək lazımdırsa, iki xəlifə Əbu Bakr və Ömər necə tabi oldu? Necə hörmətlə də? Yəni ki, sizin kitabda gəlib ki, hörmətləmək lazımdır Əhlibəytə. Hə. Yəni o iki xəlifə Əbu Bakr və Ömər necə hörmətlədi? yəni tabe olmaq lazımdırsa, hörmət etmək lazımdırsa, belə sual çıxır ki, necə hörmət eləyibdi? Hə, deməli <clears throat> yəni fikirləşirəm ki, bu sualı verən, yəni və ya bu şübhəni ortaya atan şəri elmlərdən bixəbər adamdır. Çünki biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisində, yəni bir hədisində Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr elədiyi kimi başqa hədislərində Hədis var, səhi, buyurur ki, məndən sonra yaşayanlar çoxlu ixtilaflar görəcək və mənim sünnətimə və məndən sonra raşid xəlifələrimin sünnətinə tabi olun. Və bu hədis göstərir ki, həmçinin raşid xəlifələrə Abu Bakır, Umar, Osman, Aliyə tabi olmaq vacibdir. Həmçinin, həmçinin, deməli, başqa hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, o da səhiy hədisdir, məndən sonra iki kişiyə, yəni Abu Bakra və Ömərə tabi olun. Yəni, demək istədiyim budur ki, bu hədislərin hamısının öz yeri var. Raşid xəlifələrə tabiçilik və Raşid xəlifələrin içərisində Abu Bakr və Ömərə tabiçilik, həmçin ümumən əhl-i beyti tabiçilik, yəni bu, hə-, bu, bunların hamısının öz yeri var. Həmçinin Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Fəsalu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Elm əhlindən soruşub öyrənin. Və bu mənada olan hədislər və ayələr Qul həl yəstəvillezine ya'lamun vellezine la ya'lamun De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni olarmı? Və bu mənada olan hədislər də var. Hansı ki, bu ayələr və hədislər elm əhlinə tabi olmağı nə edir? Vacib edir. Və sual vermək ki, Abu Bakır əhl-i beytə tabi olmaq vacib idisə, Abu Bakır Ömər əhl-i beyti necə tabi oldu? Biz deyirik ki, Abu Bakır və Ömər özləri özlərinə tabi olunması vacib olan kişilər idi. Abu Bakır və Ömər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisi ilə özlərinə tabi olunmaları vacib olan kişilər idi. Yəni, bu nəyə bənziyir? Sanki ona bənziyir ki, dörd dənə müctəhiddir. Sən bir müctəhidə deyirsən ki, nə üçün o bir müctəhidə tabi deyilsən? Çünki müctəhiddir, o özü özünə tabi olunulması vacib olan müctəhiddir və onun başqa müstəhidə tabi olması vacib deyil ona. Həmçinin, məsələ bundadır ki, bu hədislər düzgün başa düşmək lazımdır. Bu hədislər düzgün başa düşmək lazımdır. Məsələn, o əhl-i beytə tabi olmağı bizə əmr edən hədislər ki var, o hədislər bu mənada deyil ki, yəni əhl-i beytin hər bir fərdinə tabi, ol, tabi olmaq və bu tabiçilikdən çıxmamaq şərtdir. Belə bir şey yoxdur. Bu tabiçilik ümumi tabiçilikdir. Ona görə bəzi alimlər əhl-i sünnətdən, məsələn, Əbu Ya'lə deyib ki, bu hədis, Səqələyin hədisi dəlildir ki, əhl-i beytin icması hüccətdir. Fikir verin, əhl-i beytin hər bir fərdi, fərd olaraq hüccət olmasa da, əhl-i beytin icması hüccətdir. Necə ki, bu ümmət. Bu ümmətin hər bir fərdi fərd olaraq məsum olmasa da, amma ümmətin icması hüccətdir. Yaxşı, sual ortaya çıxa bilər ki, bunu Abu Yalə dedi və biz də bildik. Bunun dəlli nədir? Və Abu Yalənin sözünü qəbul etməliyikmi? Və bu hədsi bu cür başa düşməliyikmi? Cavab bəli. Başqa yol yoxdur. Sual verilsə niyə? Cavab budur. Yaxşı, bir anlıq biz rafislərin bu şübhəsinə tabi olduq. Bu şübhəsinə təslim olduq. Dedik ki, razılaşdıq. Əhl-i beytə tabi olmaq nədir? Şərtdir. Bu tabiçilikdən də qırağa çıxmaq olmaz, yəni əhl-i beytin hər bir fərdinə. Yəni, məsələn, Əliyə tabi olmaq şərtdir, Həsənə tabi olmaq şərtdir və hamı tabi olmalıdır Baxma ki, əhl-i beyt geniş məfhumdur, hələn bura girmirəm. Hə? Çünki İbn Abbas da nədir? Əhl-i beytdəndir. İbn Abbasa da tabi olmaq onda nədir? Fərzdir. Niyə görə Abu Ya'la və əhl-i sünnət alimləri, hansı ki, bunu İbn-i Teymiyyədə Minhəc-ü Sünnədə qeyd edib burayı, deyib ki, əhl-i beytin hər bir fərdinə tabi olmaq şərt deyil. Amma ola bilər əhl-i beytin icması ümumən hüccətdir. Niyə görə? Ona görə ki, əhl-i beyt nə qədər şəri məsələlər olub ki, özləri öz içərlərində ixtilafa düşüblər. Nə qədər şəri məsələlər olub, əhl-i beyt imamları, əhl-i beyt alimləri, əhl-i beytdə olan alimlər özləri öz içərlərində ixtilafa düşüblər. Məsələn, biri deyib ki, bir əhl-i beyt alimi deyib ki, dəstəmazda ağza buruna su almaq vacibdir, qusulda vacib deyil. Bir əhl-i beyt alimi deyib ki, qusulda vacibdir, dəstəmazda vacib deyil. Əhl-i beytdən bəzilər deyib ki, hər ikisində də vacibdir, bəzilər deyib ki, heç birisində də vacib deyil. Və bu rəylərin hamısı əhl-i beyt alimlərindən gəlib. Əhl-i beyt imamlarından gəlib. Mən danışıram əhl-i sünnət kitablarından. O kitablarımızda bu rəylərin hamısı dəstəmaz və qusulda ağza, burna su almaq məsələsi bu, əlibeyt imamlarından gəlib. Deməli, adi dəstəmazda, qusulda, ağza, burna su almağın hökmündə əhlibeyt özü ixtilafa düşüb, düşmüyüb. İndi mən hansına tabi olmalıyam? Əhlibeytə tabiçilik vacibdirsə, bu dörd rəyin dördünü də deyən əhlibeyt imamı var. Hansına tabi olmalıyam? Əgər əhlibeytin hər bir fərdinə tabi olmaq şərtdirsə və bu cür ixtilafları nə qədər çəkə bilərsən, Cəməl Sifey müharibəsində Əli oğlu Həsənlə ixtilafa düşdü. Həsən Cəməl Sifey müharibəsində atasının rəyində deyildi. Yəni, o istəmirdi atası müharibə eləsin. Amma Əli etdi. O hansı haqlıdır? Və ya Əli ibn Abu Talib radiyallahu anhu səbailərdən bir qismini bu rafisi kitablarında da var. Tutmuşdu və od qalatdırıb onları yandırtmışdı. Və bu xəbər İbn Abbasa çatanda, İbn Abbasa çatanda İbn Abbas dedi ki, Əli düzləməyib. Əli düzləməyib. Çünki mən Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitdim ki, Allah Rasulü dedi ki, Allahın əzabı ilə, odla əzab verməyin. Mən olsaydım başlarını vurardım. İbn Abbas da əhl-i beytdən, Əli də ixtilafa düşdülər. Və ya İbn Abbas məlumdur ki, ilk öncələr siğəni qadın mutasilə halal bilirdi. Haram olma xəbəri ona çatmamışdı. Və Əli eşidir bunu, gəlir İbn Abbası tənbih eləyir. Və bu məlumdur. Səhih Müslimdə də var və Rafisi kitablarında da var. Eyni Müslimdə olan ləfs yenə də İbn Abbasla Əli ixtilafa düşdü. Və sonra düzdür İbn Abbas rəyindən döndü. Yəni mən demək istəyirəm bu cür yüzlərlə məsələlər var. Sən elm əhlibeytdən kənar olanları qoy kənara. Əhlibeyt imamları, əhlibeytdən olan alimlər öz işlərində ixtilafa düşüblər. Ona görə Abu Ya'la Abu Ya'la Çünki sən bir hədisi başa düşmək üçün başqa hədislərə baxmalısan. Şəriətli bir məsələni başa düşmək üçün o məsələnə əlaqəli bütün dəlilləri toplamalısan, cəm etməlisən, hətta düzgün nəticəyə gələ bilmək üçün. Və Əbu Ya'lə rahiməhullah həqiqətən də yəni bu alimin, həmbəli alimlərindəndir, yəni elmi dəqiqliyini göstərir. Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah Minhacüs Sünnədə Bunu Abu Ya'lədən nəql edir. Abu Ya'lə deyir ki, bütün bunlara görə o hədis ki var, əhl-i beytə tabi olmağa əmr edən hədis. Deyir, bu hədis dəlildir ki, əhl-i beytin icması hüccətdir. Fərd olaraq əhl-i beytin hər hansı bir fərdi xəta edə bilər. Və ya əhl-i beytin bir fərdi bir rəydə ola bilər, bir fərdi bir rəydə. Hər ikisi də əhl-i beytdəndir. Nə bu buna tabidir, nə də bu buna tabidir. Onda elə çıxır ki, əhl-i beytdən kənar olanları qoy kənara əhlibeyt özü öz içərisində əhlibeytə tabi olun hədisinə əməl etmədi? Hələ sən Abbaqın Öməri qoy kənara. Aydındır? Yəni bu şübhədir və bu şübhənin də cavabı budur. Və salam. Qardaş, e, bu sualın müqabilində, yəni həm də məsələ aydındır bizə. Bu, sual, bu sualın müqabilində e, Rafizlər belə şübhə gətirdi ki, e, nəyə görə Abbaq rəziyallahu e, fədəyi vermədi Fatiməyə və həmçinin gətirirlər ki, e, və həmçinin gətirirlər ki, e, Ömər radiyallahu gəlir e, Əli radiyallahu qapısına, qapı, qapıya təpiyə vurur və yaxud da ki, qapı e, Fatimə qapının arasında qalır və s. Fatimə anamız. Və sonra hədis gətirirlər ki, Fatiməni incidən, məni incitmiş olur və s. Yəni ki, bu cür hədisdə gətirirlər əhlüsünə kitablarından. Yəni, sırf rafizlərin şübhələri budur ki, e, Abu Bakr və Ömər əhl-i beyt incidibdir. Yəni, bu barədə. Yox, ümumiyyətlə, e, yəni Ömər bin Xattabın güya Fatimənin ölümündə e, yəni əli olması, Fatimənin ölümündə əli olması və Fatimənin evini yandırması, onun qapı arasında sıxması, bütün bu şeylər hamısı yəni nağıllardır, yalan və uydurmadır. Bunu yalnız və yalnız bəzi tarix kitablarında, bəzi tarix kitablarında hədis uyduran rafislər nəql ediblər. Bəzi tarix kitablarında nəql olub bu. Kimlər tərəfindən? Hədis uydurmaları ilə, yalanları ilə məşhur olan bəzi rafizi ravilər tərəfindən. Yəni, əslən buna cavab verməyin mənası yoxdur. Yəni, aydındır ki, bu uydurmadır. Amma məsələ gəldi ki, e, Abu Bakır radiyallahu anhunun Fatimə anamıza fədək yəni torpaq sahəsi idi. O torpaq sahəsindən miras pay verməməsi bu hadisə, yəni xülasəsi belədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra anamız Fatimə gəlir və Əbu Bakrdan atasının mirasını tələb edir. Atasının mirasını tələb edir. Və Əbu Bakr radiyallahu anhu deyir ki, ya Fatimə, mən sənə öz mülkümdən istədiyin qədər verərəm. Ancaq Allah Rasulundan eşitmişəm ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, biz peyğəmbərlər özümüzdən sonra miras burax buraxmarıq, dinər, dirhəm olaraq. Bizim mirasımız elmdir və alimlər də bizim varislərimiz. Və buna görə Fatiməni mirasdan məhrum edir. Və bu məsələdə Abbaqır radiyallahu anhu haqlı idi. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə tabe oldu. Amma qaldı ki, Fatih, Fatimə anamızın və bu hədis, qeydlədiyim bu hədis, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi Rafsi kitablarında da var. Elə Xomeyni özü səhv etmirəmsə, Əl-Hukumatul İslamiyyə kitabında bu hədisi qeyd edir. Və deyir ki, bu hədis çoxlu sənədlərlə Şiə və Sünni mənbələrində nəql olub. Və şia alimləri bu hədisi səhih görüb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisini və bu hədis bəzən deyirlər ki, tək Əbu Bəkrdən nəql olub, yalandır. Bu hədisi ona yaxın sahabə nəql edib. Ona yaxın sahabə və o sahabelərdən də biri Əlidir. Radiyallahu anhu. Özü bu hədisi peyğəmbərdən nəql edib. Və əslində bu Əbu Bəkr üçün məzəmmət deyil, əslində bu Əbu Bəkr üçün fəzilətdir. Və biz burada Əbu Bəkr üçün yox, Fatimə üçün üzr axtarırıq. Çünki burada Abbaqr üçün üzr axtarılmır. Fatıma anamız üçün üzr axtarılır ki, qadın idi, inciyib və Fatimənin Abbaqırdan inciməsinin Abbaqıra heç bir təsiri yoxdur. Heç bir təsiri yoxdur. Çünki biri var haqlı incimək, biri var haqsız incimək. Məsələ budur. Və Abu Bakra vacib olan, vacib olan Peyğəmbər qızıdır deyib də Allah Rasulünün sünnətini tapdalamaq deyildir. Peyğəmbər qızı olsa da, Allah Rasulunun sünnətini tətbiq etməkdir. Niyə? Çünki Rasul sallallahu aleyhi ve sellem özü buyurur ki, anamız Fatiməyə, ey Fatimə, hətta Muhammed qızı Fatimə belə oğurluq eləsə, nə edərəm? Onun əlini kəsərəm. Yəni, Muhammedin qızı Fatimə olmaq, şəriyyət qaydalarının tətbiqinə mani olmur. Və sonra e, Fatimə anamız inciyir və düzdür. Sonra Abbaqra halallıq verir. Və bu da nəql olub tarix kitablarında, hədis kitablarında Abbaqr anam Abbaqr radiyallahu anhu Fatma anamızın yanına girir. Fatma ölüm yatağında olur. Və gəlir, söhbət edir, kölünü alır və halallıq verir. Fatima anamız halallıq verir. Amma qaldı ki, o hədisə ki, Fatiməni incidən məni incitmiş olur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi açan deyib. O zaman ki Əli radiyallahu anhu Abu Cəhlin bir qızı ilə evlənmək istəyir və buna görə Fatimə incigir. Və gəlir atası Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə şikayət edəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Fatiməni incidən məni incitmiş olur. Məni incidən də Allahı. Bu əslində Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhuya xitabən deyilmiş sözdür və bu hədis Rafisi kitablarında gəlir. Biharulan Vərda və qeyri başqa hədis kitablarında. Əslində bu hədis Əliyə xitabən deyilmiş sözdür. Və əgər Əli bu hədisdə olan məzəmmətdən uzaqdırsa, Abu Bakır Əlidən də uzaqdır. Aydındır? Amma qaldı ki, bu məsələ bu məsələ ətrafında rafislərin bəzi şübhələri də var o miras məsələsi ilə əlaqəli Qurandan bəzi ayələri gətirirlər. Deyirlər ki, Quran-ı Kərimdə Nəml surəsində Allah Subhanahu taala buyurur ki, Süleyman Davuda varis oldu və deyirlər ki, onda elə çıxır ki, bu hədis bu ayə müxalifdir. Çünki ayə deyir ki, peyğəmbərlər özlərindən sonra miras buraxmır, amma ayə göstərir ki, Süleyman Davuda varis oldu. Yəni Davud Süleymana, oğlu Süleymana miras qoydu. Onda elə çıxır ki, hədis ayə müxalifdir. Biz deyirik, yox. Hədis ayə müxalif deyil, hədis ayə müvafiqdir. Çünki Davud əleyhissalamın oğlu Süleymana qoyduğu miras elm mirası idi. Və bu, bu ayənin təfsirində gəlir. Elə ayənin özündə də gəlir. Ayənin özündə sonra Süleyman əleyhissalam nə deyir? Deyir ki, Rəbbim mənə nəyi öyrətdi? Elm verdi mənə və quşların dilini. Bu görsənir ki, Allah subhanahu taalənin Süleymana verdiyi neymət və atasından aldığı miras elm mirası idi. Çünki ayənin başını götürürüksə, ayənin axıracan götürməliyik. Heç görün ayədə mal mirasından bir söhbət gedir. Allah subhanahu taala deyir ki, Süleyman Davuda varis oldu. Və davamında Allah subhanət hala yalnız elmdən danışır. Süleymana elm verməsi, ona quşların dilini öyrətməsi və bu da əslən hədisə müvafiqdir. Çünki hədisdə də gəlir ki, biz peyğəmbərlərin mirası nədir? Elmdir. Həmçinin, həmçinin, əgər Süleymanın atası Davud əleyhissalamdan miras almasını mal mirası kimi başa düşsək, onda elə çıxır ki, Quranda heç bir mənası olmayan şey qeyd edilib. Yəni, bir anlıq fərziliyin ki, bu ayədə məna budur. Süleyman atası Davuddan mal, dövlət mirası aldı. Adama deyərlər, nə olsun? Ata, oğul atasından miras alar da. Bu Quranda niyə qeyd edilməlidir ki? Təsəvvür edin ki, Quran-ı Kerim qeyd edir ki, Süleyman Davuda varis oldu. Əgər maldırsa, Bu niyə qeyd edilir? Aydın ki, oğul atasına nə olar? Varis olar da. Yəni, heç bir məna ifadə eləməyən şey Quran-ı kərimdə niyə qeyd edilir ki? Süleyman Davuda varis oldu. Burada elm və nübüvvət, risalət mirasından söhbət gedir. Çünki Davud əleyhissalamın Süleymandan başqa nə qədər övladları var idi? Mirasdırsa, aydındır ki, mirasdan başqa övladları da pay düşür. Niyə Süleyman qeyd edilir? Çünki atası Davuddan elin, nübüvvət mirasını alan hansı övladı idi? Yalnız və yalnız Süleyman. Bu ayə hədisə müvafiqdir və hədis ayəni tamamlayır. Və ayə onların lehlərinə yox, əleyhlərinədir. Və başqa məsələlər var. Bu geniş mövzudur. İnşallah nəsib olar bu mövzuda müstəqil bir dərs götürərik. Qardaş, e, deməli, yəni son vaxtlarda internetdə yayılmışdı bir video. Bir Samir adlı şəhərin səsləngidir. Yəni orada 12 imamın adları ilə bağlı söhbət gedir. Və orada bir neçə suallar verilir. Sualların biri budur ki, e, Ayətullah Xoyi Sirat Nicat kitabında harada deyib ki, 12 imamın adları ilə bağlı heç bir hədis yoxdur. Bir də Şeyx Mufid harada deyibdi. Ki, yəni e, biz orada e, orada sizin zənginiz var idi. Həmin Samir adlı şəhərin sizin zəngimizdir Biz ona cavab verə, cavab olaraq vermişdik ki, bəs e, nəyə görə bu zəng 1 il 87 gündən sonra YouTube-a qoyulubdur. E, onlar da e, cavabında belə gətirdilər ki, e, onların şeyxi Cavid buna cavab veribdi. Yəni bizə maraqlıdır ki, yəni Ayətullah e, Xoyi harda deyibdi? Nisrat Nicah kitabında harda deyibdi ki, yəni 12 imamın adları ilə bağlı heç bir hədis yoxdur. Həmçinin orada e, telefon zəngində sizdən soruşur ki, Şeyx Mufid da deyibdir. Yəni, bu barədə qısa məlumat verərdiniz, çünki şübhə gətirirlər, qardaşlara ki, bəs Abu Zeyd e, burada heç bir dəlil gətirmir və ümumiyyətlə xoyi də yəni, belə bir söz deməyibdir. Aydındır. Əslində o, yəni, bu suala ə, e, yəni, cavab verilib, o dediyin adamla Mən telefon zəngində danış, telefonla danışanda ona cavab verilib. Ola bilər insan bir məsələnin ətrafında dolanır. Yəni mövzunu uzadır. Ola bilsin başqa bir mövzu tapa bilməyib. Yəni və <clears throat> təbii ki, o zəng montaj edilib. Yəni mən ona danışığım çox uzun çəkib. Və o birincisi hə, hər hansı bir dərsimdə hansısa dərsimdə bilmirəm hansı dərsimdir. Dərsimdə demişəm ki, çox güman ki, Şeyx Mufid Şeyx Mufidin adını çəkmişəm. Deyib ki, Mufid və hər hansı bir başqa bir alim, yəni Şiə məzhəbinin qaymaq alimlərindən biri <clears throat> deyib ki, bizdə imamların adları ilə əlaqəli hədis yoxdur. Yəni səhih hədis yoxdur. Belə hədis var. Hansı ki, ədəd yönündən imamların sayını təyin edən, amma ad yönündən təyin edən səhi rəvayətlər yoxdur. Hə. Bu insan mənə zəng elədi. Dedi ki, sən demisən ki, yəni Mufid və ya başqası belə deyib. Mən dedim ki, ona, həmin adama, zəng eləyən adama demişəm. İndi bilmirəm bu yaz bu danışdıqlarımı ora qoyub, yoxsa yəni kəsib, götürüb, montaj eləyib, mən hə, bunu bilmirəm. Amma olan danışıq deyirəm ki, danışıq belə olub. Mən də ona qayıtdım, dedim ki, bilmirəm, dərsimdə, hansı dərsimdən bunu götürmüsən? Aydındır. Çünki mən ən azından mənim internetdə yerləşdirilən dərslərim iki növdür. Bir hissəsi konkret mənim özümün oturub elmi olaraq hazırladığım dərslərdir. Bunlardan danışan yoxdur. İkinci qismi də ki, ola bilsin kimsə sual verib, hardasa və ya dəstdən sonra sual verib və sual, o suala da mən ümumi olaraq öz hifsimdən, hafizəmdən cavab vermişəm. Orada ola bilər ad olaraq, məsələn, tabarsi əvəzinə tusi deyə bilərəm, tusi əvəzinə tabarsi deyə bilərəm. Yəni, bu ad fərqi, yəni, müxtəlifliyi önəm kəsb eləmir. Önəmli olan bunu şiə məzhəbinin böyük alimləri deyiblər. Və mən həmin adama dedim ki, mən sənə hər hansı bir şiə alimindən, böyük bir alimdən, əlimin altında bu dəqiqə olandan sənə desəm qəbul edərsənmi? Odur ki, gətir. Kimdən gətirəcəksən? Dedim, məsələn, əlimin altında var xoyinin sözü. O dedi ki, gətir. Və məlumdur, bunu özləri də qoyublar. Və mən də, e, deməli, <clears throat> xoyinin sözünü ona qeyd eləmişəm. Və qeyd eləyəndən sonra bu adam gördü ki, artıq mən xoydan ona gətirdim, qayıt ki, yox, mənə müfiddən lazımdır, mənə müfiddən gətir. Aydındır və başladı oyun oynamağa. Mən dedim ki, sən axı özün demişdin ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Müfid, xoyi, xomeyni, lənkərani. Belə götürəndə xoyidən dediyi, müfiddən gətirəcəyimdən də betərdir. Nə üçün? Ona görə ki, çünki xoyi müasir alimdir. Bugün bilirsiniz, rafislərin yəni təzə bir hiləsi var. Hə, artıq qədim alimlərindən nə isə gətirəndə deyirlər müasirlərdən gətir. Bu da müasirlərdən. Və xoyu da onlarda mərufdur kimdir? Və xoyu da xüsusən bugün şiələrin içərisində, şiə alimlərin içərisində belə deyək, şiələrin hədis elminə vaqif olan bir alim kimi tanınır. Və həmin ona gətirdiyim kitabda xoyuya sual verilir, açıq aydın. Çünki sən xoyunun cavabını başa düşmək üçün mütləq suala baxmalısan ki, şeyx xoyuya nə sual verilir ki, o sualın müqabilində o nə cavab verir? Ona sual verilir ki, sualın müxtəsəri belədir. Müxtəsəri belədir ki, yəni ona xoyuya sual verilir ki, yəni şeyx, bizdə iki növ hədis var. Bəzi hədislərdə gəlir ki, Deməli, İmam Cafər Sadiq öləndən sonra onun tələbələri, ondan sonra kim imam olacaq və hər hansı bir imam öləndən sonra ondan sonra kim imam olacaq, o imamların təyini ilə əlaqəli ixtilafa düşüblər və bilməyiblər imam öləndən sonra kim imam olacaq. Deməli, bu dəlildir ki, sübutdur ki, imamların sayları təyin olunmuyub. Amma başqa hədislər var. O hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hətta hədislər gətirilir ki, hətta Peyğəmbərin zamanında belə imamların sayı bəlli olub. Və xoya bu sual verilir ki, bunları biz necə cəm edək? Axı bir-birinə müxalifdir. Xoy da belə deyir ki, cavabında, bizə istər sünni, istərsə də ki, şiyələrin rəvayət yolu ilə mutavatir dərəcədə çatıb ki, imamların sayı, yəni 12 olması ədəd yönündən nə olub? Bəlli olub. Ədəd yönündən təyin edilib. Amma sonra xoy qeyd edir ki, amma ad yönündən ad yönündən və sonra özü də deyir, yəni bir imamdan sonra o birisi gələcək, bu təyin olunmuyub. Bunu xoy deyir. Və bunu mən xoyunun bu sözünü, yəni onun özünə də demişdim. Və sonra eşitmişəm ki, deməli, xoyunun sözünü belə təhrif eləmək istəyiblər. O da nədir? Güya ki, xoyi deyib ki, yəni xoyunun sözünün mənası budur ki, və ya tərcümə, güya ki, mən səhv tərcümə eləmişəm. Onlar deyir ki, xoyi belə deməyib. Xoyi deyib ki, mutavatir hədislərlə, mutavatir sənədlə imamların sayı, yəni 12 olması bizə gəlib çatıb. Amma adları mutavatir gəlib çatmayıb. Yəni, səhih gəlib bəzi əhəd hədislərdə, amma mutavatir olaraq gəlməyib. Hətta bu şübhənin cavabında mən deyirəm ki, heç dərinə gedmirəm. Dərinə gedmirəm. Fərz edək ki, bunda da təslim oldum. Bunda da təslim oldum. Dedim ki, sən deyəndir. Niyə görə? Çünki mövzunu uzatmağın yeri yoxdur. Niyə? Çünki hətta xoyunun bunu deməsi yenə də nəyisə dəyişmir. Elə bil ki, yağışdan çıxıb yağmura düşmək misalı kimi. Niyə? Çünki hətta qəbul etsək ki, xoyunun sözünün mənası budur ki, bizdə imamların adları ilə əlaqəli Mutavatir hədis yoxdur. Yoxdur. Adları nə əlaqəli? Amma ola bilər, məsələn, əhəd hədislər var. Hətta bunu bu cür qəbul etsək də yenə də bu sənin leyhivə yox, əleyhivədir. Nə üçün? Çünki Şiya məzhəbinə görə, Şiya məzhəbinə görə əqidə məsələlərində mutavatir olmayan hədis hüccət deyil. Yenə də qayıtdı nəyə? Mən deyənə. Və salam. Yəni, məsələ bundadır ki, nə dəyişdi? Heç nə dəyişmədi. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək misalı. Yağışdan çıxıb yağmura düşmək misalıdır. Çünki bu mövzu əqidə mövzusudur. Özə şiə məzhəbinə görə usuli dindəndir. Usuldandır. Və bu məsələyə etiqat etməyən kafirdir və sənin alimin etiraf edirsə ki, və etiraf edirsinizsə ki, hələm səhiy hədisi qoydum bu qırağa, bu məsələdə mutavatir hədis yoxdursa, artıq mövzu bitib. Çünki sizə görə əhəd olan hədis, hətta fərz edək ki, səhiy olsa belə, əqidə məsələsində hüccət deyil. Bu sizin qaydavızdır. Və siz məcbursunuz öz qoyduğunuz qaydaya nə edəsiz? Riayət edəsiz. Məsələn, cavabı budur. Vəssalam. Qa ə, e, qardaş, bir də belə bir sualdır. Sualdır. Saqaliyan kitabı barədədir. Yəni orada hədis gəlir, gəlir ki, Tirmizdə 3786-cı hədis. Yəni ki, siz onun kitabda zəif qeyd eləmisiniz. Lakin ondan sonra gələn hədisi 3788-ci hədisi səhih olduğunu qeyd eləməmisiniz. Yəni orada səhih hədis gəlir. Yəni itaatdən söhbət gedir həmin hədisdə. O hədisi qeyd eləməmisiniz həmin kitabda. Yəni Cavab budur ki, bu yalandır. Yalandır ona görə ki, o hədis, yəni Səqleyn risaləsində qeydlədiyim hədisdən, Tirmizin sünəndəki gəlir, o hədisdən sonra, iki hədis sonra gələn hədis səhi hədis deyil, zəif hədisdir. Zəif hədis olduğuna görə qeydləməmişəm. Hətta qeydlədiyim hədis özü də ixtilaflıdır. Fəqət onu nə üçün qeyd etmişəm? Şeyx Alban Rahimullah səhih gördüyünə görə. Aydındır? Cavab budur. Yəni, o hədisdən sonra gələn hədis səhi hədis deyil. İndi xatırımda deyil, o hədisin sənədində deyəsən Atiyyə adında ravi var, o ravi zəif ravidir. O hədisin sənədi səhih deyil. Yəni, o hədisdə səh e, itayətdən söhbət gedir? O hədisdə itayətdən söhbət gedir, getmir, ə, e, mətni ilə tam tanış deyiləm. Amma e, məsələ ondadır ki, o hədis səhih deyil. Yəni, Tirmizi də Tirmizdə rəvayət olunan Səqleyn hədisləri ki var, Səqleyn risaləsində qeydlədiyim hədis Şeyx Albani səhiləşdirdiyi hədisdir. Və elə o hədisin özündə itayətdən söhbət gedir. Çünki hədisdə nə gəlir? Mən sizə iki şeyi tərklədim, Allahın kitabı və əhl-i beytim. Bunlardan tutunsanız, yolunuzu azmayacaqsınız. Tutunsanız nə deməkdir? Yəni, tabi olsaz. Bu özü itayətdir, itayət deyil. Bunu qeyd eləmişəm Risalədə və salam mövzu bitdi. mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Bax, necə də Allaha qarşı yalan uydururlar. Bu, açıq-aşkar günah sayılmaq üçün kifayət edər. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ey iman gətirənlər! Şahidliyiniz özünüzün və ya valideynlərin, ya da yaxın qohumların əleyhinə olsa belə, Allah şahidləri kimi ədaləti qoruyun. Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxslərin varlı və ya kasıb olmasından asılı olmayaraq, Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Arzularınıza uyaraq haqdan uzaqlaşmayın. Əgər siz yalan danışsanız və ya həqiqəti deməkdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.